Azaroan zazpia, baina mila zeireun da barroita meretziko zazpia ekarri diguzu, Pirineoetako bake itzarmena itzartu baizen, zinatu baizen egun horretan, non iparalde, egoalde, espainia Frantziako mugak ezarriak izan ziren ofizialki randezakegu? Bai, eh, horren ondorioz, e, daukagun muga finkatu egin zuten, alde zaurretik nolabaitzeteko ja, muga zen hori, Pirineotako nonalizateko tontorren tontorren lerroak egiten zuen muga, baina ofizialkin horret esateko eta bi estatueko onartu zuten orduan, e, mila zeirun berrogeita emeretziko azaroak zazpian, e, itxarmen horretan e, egindako e, lurren zatiketa delata. E, itxarmen hori oso importanta izan zen ez bakarrik mugak finkatzeko, baizik eta baita ere nolait esateko bi estatuen arteko pakea lortzeko. Kontutan izan beharko dugu e, Espainiaren eta Frantziaren artean e, azken urteotan burrukan zebilela, gudan zebilela, eta adostu zuten ja, politikoki pakea izatea, eta pakea hori eh, sustraiatzeko edo pake hori indartzeko hainbat eh, neurri edo hainbat eh, puntu onartu zituzten eta guzti horiek onartu zuten e, pirunetako pake itzarmena. Ezagunenak dire hoiek alde batetikan e, Espainiaren eta Frantziaren arteko mugak behin betirako finkaturik suertatuko zirela, eta e, eh, basegoena esatako itxarmen horretan artikulu bat berrogeita bigarrena esaten zuna frantsesez, baina bueno, euskeraz, Pirinetako mendiek aintzinetatik Galiak eta Espainiak banatu dituztenak hemendik aurrera bi erresumen arteko muga burutuko dute. Eh, bi mende beranduago, mila sortzireun berrogeita maseian, hain zuzen ere, fizikokieri muga hori zehaztu zuten mugarrien bitartez. Eta hori dela eta ditugu gaur egun zeireun tabi mugarri, lehenbizikoa gure engandik oso gertu dagoena, endarlatza aldean, ibaiaz... E, eh, e, eh, ibai, bai, bai, bai hortan, ez? Bai, e, lapurdiko aldean, hor dago lehenbiziko mugarria, txapilet, txapiteleko harria deituta, hori e, finkatzeko mugak ba zeuden noski hor nabardura eh, eta zehaztasun batzuk esanez, esatako oso importantea gainera, hainbat eskualde Frantziaren aldean geldituko zirenak eta beste eskualde batzuk e, Espainiaren aldean geldituko zirenak. Esatako, Frantziari dagokionez, Gusillon Katalunia, Ipar Katalunia aldean esatako edo Zerdeña, edo Aktua, edo Flandriako hainbatiri, e, edo Luxemburgo hainbatiri, Frantziako eskutan. Eta gero, politikoki oso importantea da, naiz eta ematen du e, zera, e, zerbait anekdotikoa dena, adostu zutela ere bai, eskontza egitea, hain zuzen ere, Luis Amalaugarren, eta e, Maria Teresa de Austriaren artean. Maria Teresa de Austria zen Espainiako Felipe Laugarrenaren alaba, eta eh, Luis Amalaugarrena zen Frantziako erregea. Adostu zuten eskontza hori egitea, naiz eta beraien artean ez ezagunak izan, nola baita esateko, baina adostu zuten, eta a, eskontza hori burutu zuten baita ere gure eskualdetik, eh, bueno, gure eskualdean bertan, hain zuten, hori baneloitzunen, mila zeireun irugeiko ekainak bederatzean. Urbiltzen bazaete Donibaneko loitzuneko elizara, hor ikusiko duzue, horma batean, inskrizio bat esaten duna. E, ate hau, frantzes dago, baina ate hau ireki egin zen eta eh, itxi egin zen Maria Teresa de Austria eta Luis Amalogarrenaren eskuntzaren egunean. E, anekdota da, baina oso importantea zeren horren bitartez lortzen zuten bi erret familia borbondarren aldetikan eta asburgotarren aldetikan bakea lortzea eta e, hori e, bilakatu zirelako hori famili berekoak. Eta hitzarmen hori egintzen hemen justuki pauzu eta behobia artean dagoen uarte txipi-txipi hortan bidazu erdian. Irlatxo horretan, eduarte horretan, orduz gerostik e, eh, deitua izan zen Lille de eh, hori, e, konferentzia edo elkarrizketako e, uartea. Baina hor, irratxo horretan egin zen itxarmen eta sinatu zuten, eta, bueno, negoziatu zuten... E, Espainiaren aldetikan e, Luis de Haro deitzen zen nobleak, eta Frantziaren aldetikan kardinal, kardinal edo kardinale mazaren eh, famatuak. Mila esker Josu Txueka, zazaroaren e, zazpiko datau horretarazteatik, hurrengo arte? Aio, bai.